Əs-Saf Səhv surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Əzbəhə lillahi mə fissəməvəti və mə fil-ardı və huvəl əzizul həkim Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Ey iman gətirənlər! Nə üçün siz etməyəcəyiniz şeyləri danışırsınız? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون etməyəcəyiniz şeylərdən danışmağınız Allah tərəfindən böyük nifrətlə qarşılanır. İnnallaha yuhibbullezina yuqatiluna fi sabilihi saffan saffan kaannahum bunyanun marsus Şübhəsiz ki Allah möhkəm bir divar kimi səf-səf düzülüb onun yolunda vuruşanları sevir.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 Onlar doğru yoldan saptıqda, Allah da onların qəlbini saptırdı. Allah fasiqləri doğru yola yönətməz. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi: Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı Peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi onlara açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar, bu aşkar bir sehirdir, dedilər. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ Vallahu la yehdil qavmaz-zalimin. İslam'a dəvət edildiyi halda Allah'a qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz. Yuridun liyutfi'u nurallahi biafwahihim Vallahu mutimmu ve lev kerihel kafirun. Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıkanlarla söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlerin xoşuna gəlməsə də Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Huvellezî ersele rasûlehu bil-hudâ ve dînil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədi ilə öz elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən odur. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Ey iman gətirənlər! Sizi ağrılı-acılı əzabdan xilas edəcək bir ticarəti sizə bildirimmi? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Allah yolunda malınız və canınızla cihad edin. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Bu təqdirdə O sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına və ədin bağlarındakı gözəl məskənlərə daxil edər. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Sevdiyiniz başqa şey də vardır. Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə. Möminləri bununla müjdələ. الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائف طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ Ey iman gətirənlər! Allahın köməkçiləri olun. Necə ki Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş, həvarilər də bizi Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün geldiler.